kejadian iki tak alami tahun 1998 waktu iku aku sekolah nong STM Siang Bujonegoro gandeng waktu iku aku ono acara ing nganju yaiku nekani acarane koncoku arep perpisahan budal nong Kalimantan waktu mulai soko STM Siang aku leren nong gone mbahku yaiku nong desa Kebunagung, Kecamatan Dander, Bujurgor. Wektu iku banjur aku neruske lumaku ing nganjuk karo koncoku sing jenenge Dendi numpak sepeda motor kang sepeda motor wis tua banget lumaku tekan dander wiwit jam 6 sore utawa sakwise maghrib banjur tekan desa Kedung Sumber, Kecamatan temayang, aku leren nang warung ngombe kopi karo koncoku. Jarine tukang warung ngandani aku supaya ora neruske lakuku tumuju ing nganjuk gandeng wis wengi apa meneh dalane rada elek ya maleme malem jemah legi. jarine tukang warung iku kandane akeh bigal apa meneh liwat tengah alas bengi-bengi bocah loro cilik-cilik pisan. Liyane kuwi akeh memedi khususe nang tretek waduk pacal. Nanging gandeng perpisahane koncoku aku ra kepenak yen turu nang kedung sumber banjur tak teruske lakuku tumuju ing anjuk kanthi numpak sepeda motor kan wis banget karo kancaku Dendi kelingan apa kang dadi omongi tukang warung mau jarine nek wis mlebu alas sakwise taman wisata Wadu Pacal supaya ngelakson dhisik gandeng kuwi panggone Cong Culidin. Aku diceritani Cong Culidin jaman biyen jarene ana wong mati nang kono, pocongé radiuculi banjur dadi memedi, ngokon mudine nguculi pocongé dadi Cong Culidin. wis tekan papan panggungan Cong Culidin tak klakson kaping pirang-pirang. Ora ana kedadian apa-apa. Lega jroning atiku. Banjur mlaku meneh bareng lakuku cedhak ing tertek waduk pacal jantungku kaya copot-copoto sepeda motor sing tak tumpaki mandek kaget Lagi kena ngopo sepeda, enak-enak melaku kok mandek ageti. Sepeda tak jagang, banjur ndeleng kahanan kiwa tengen ora ana apa-apa. Busine tak copot, jebule ora kena apa-apa. Lampune tak coba, ya isih mekan. Liyo liyane sik normal senajan to sepeda tuwa. Bane tak jajal pijet isih atos bukti ora gembos. koncoku dandi medun saka sepeda motor aku arep numpaki meneh sepeda motorku arep tak pancal bareng sepeda motor sing mendek kahanan setire menggok iku mau tak kencengke melaku titik mak duk kaya-kaya mandek rasane jantungku iki gandeng nok ngarep sepeda motorku ono rupa putih sembujung wiwit sisih lor nganti sisih kidul rataniku kebak bareng tak delelengi jebule wujud mayit

kura karu-karuan. Gandeng aku duwe kanca, Dandi banjur tak omongi, yen to dheweke wedi apa ora nek tak duduhne. Jari Dandi ora wedi, banjur tak duduhne yen to nok ngarep sepeda iku ana mayit semujung Bareng wis seru Dandi langsung semaput. Jur kepiye ku nulungi Dandi kang wis semaput? Dandi tak gotong nang isore wit. obah ubah nganti suwe lagi sadar banjur Dandi takon marang aku. Apa isih mayit sing nong tengah dalan kuwi? Jarene mengkono. Yo tak jawab isih, gandeng mayit iku isih semujung nong tengah dalan, Nong cedheke tertek waduk pacal. Mari ngono sepakat wong loro nyolati kang wujud mayit iku. Tak solati wong loro. Apa isaku tak waca supaya mayit iku ilang saka ngarepku lan ora ngalang-alangi, nggonku lumaku tumuju ing قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا yahdi ila rusd fa aman bareng apa wae sing tak wacake wis entek sak isoku mayit iku isih ana kono wae kemegelen rasa ning atiku banjur aku sesumbar karo mayit iku yen to arep dipangan dipanganono ning entek-entekno sak sepeda-sepedaku uh, uh, uh, 嗯嗯 swara kaya mengkono menawa wae aku leh pitulungan saka Gusti mayit mau ilang. Lega rasane atiku banjur aku mancal sepeda meneh. sepeda tak pancal isih rakena pegeling atiku meneh sepeda tak surung karepku ben rubuh saking pegeling atiku eh ora ngerti dilalah sepedaku melayu nang tengah jembatan ning wektu iku jembatan waduh pacal pagre isih wesiril sing sebelah sisih iku pedot setengah lah sepedaku mlebu kono gandul-gandul nang waduh pacal ning kok ora tiba ora ceblok nang kali anae mengkono Banjur ngono sepedaku muni dhewe. Mlaku dhewe, kaget rasane ngatiku. Aku yo matur nuwun banjur iso mlaku meneh tak tumpaki karo koncoku Dandi. Dandi tak bonceng nang mburi. Lah waktu iku Dandi melengak mengguri jari ditutne sembarang kalir makhluk-makhluk gaib kaya pocong. pocong. wulan pinunggalane gandeng saking wektine dandi dan dibanjur tak dolok nang ngarep aku senajan nang mburi tetep nyetir sepeda tuwa ki nganti tekan nganjuk wis ora ana kedadian poko alhamdulillah iku mau lelakon sing wis tak alami Rikolo aku sih nang Bojonegoro, sekolah nang SPM Siang. Waktu iku kahanan dalane sih rusak ning saiki wis apik. mugo muga kedadian kuwi ora nyambangi kabeh masyarakat khususe sing liwat nang jalan Bojonegoro Nganjuk pas ing tetek Waduk Pacal.